acatistul Domnului nostru Isus Hristos. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Vecioarei Maria, ale Sfinților Arhanghel Voievoscu, ale tuturor Sfinților Îngeri, cu ale Sfinților Slăviților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă nu nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. De te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivit mila. Mântuitorul meu Iisuse, Cel ce ai mântuit pe desfrânatul, Mântuitorul meu Iisuse, care ai primit pe desfrânata, iluiește-mă și pe mine acum. Iisuse mult milostive, mântuiește-mă și îndură-te de mine. O Iisuse, dătătorule de bine, de cum te-ai îndurat de manase, milostive Iisuse al meu, ca cel ce ești însuți iubitor de ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Nici o poruncă a ta n-am împlinit pe pământ, cum mă voi arăta ție, celui ce șezi pe tron, să dau răspuns și să fiu judecat pentru toate câte am făcut, cu știință și cu neștiință. Hristoase al meu, Iisuse, drept aceea stricție, pentru rugăciunile slujitorilor tăi, Iisuse, mântuiește mă pe mine păcătoare. către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit. Cine nu mă va plânge pe mine, care am călcat porunca ta, Iisuse, cu neînfrânarea, și în locul raiului în iad m-am sălășluit, Iisuse, vederea celor duci la gustare. Foarte mi-am agonisit și de slava ta, Mântuitorul meu, Iisuse, și de viață m-am arătat străin, ci mă primește pe mine care mă pocăiesc ca milostiv și de oameni iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin prea curată fecioară, care singur ai născut pe Iisus, izbăvește-mă de păcatele cele sufletești și te rog să mă miluiești pe mine cel mort. Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și ajutătoarea lui mi a ajutat Fecioară, ca o Maica Domnului, nu trece cu vederea rugăciunea mea, nici nu mă lăsa. Întru tot curată stăpână ci ca o iubitoare de oameni, Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse prea dulce Hristoase, Iisuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Iisuse, și îndulcește-te rog inima mea, mult milostive, ca fiind mântuit să te slăvesc pe tine, Iisuse Mântuitorul meu. Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește Iisuse, prea dulce Hristoase, Iisuse, deschidem ușile pocăinței, iubitorule de oameni, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce cad la Tine și fierbinte te rog, Iisuse, Mântuitorul meu, cel ce ești iertarea, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iisuse prea dulce Hristoase, Iisuse, scoate-mă din mâna lui Veliar, cel înșelător Iisuse, și mă fă sfătător de-a dreapta slavei tale. Iisuse, mântuitorul meu, izbăvește poarta cea de stânga. Și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Stăpână, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă pentru noi netrebnici robii tăi prea curată, ca să ne izbăvim de mult cu rugăciunile tale, noi cei întinați, ceea ce ești fără de întinăciune, primind întru tine slava cea de pururea. Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Vindecă, Iisuse, al meu rănile sufletului meu, Iisuse al meu, și mă scoate, te rog, din mâna lui Veliar, cel stricător de suflete. Iisuse al meu milostive, și mă mântuiește. Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Am greșit, Iisuse, al meu prea dulce, îndurată, Iisuse, al meu Miluiește-mă pe mine, cel ce scap sub acoperământul tău. Iisuse, îndelung răbdătorule, și mă învrednicește de împărăția ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, n-a greșit Iisuse al meu, nimeni precum am greșit eu ticălosul, ci ca rugându-mă, Iisuse al meu, mântuiește-mă și-mi dăruiește moștenirea vieții, Iisus. acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Totul lăudată, ceea ce ai născut pe Iisus Domnul, pe acela roagă să-i zbăvească de muș pe toți cei ce te laudă pe tine și te numesc după adevăr, născătoare de Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, care cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile mele și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru. Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care și porți greutatea neputinței noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește!' apărătorule cel mai mare și Doamne biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veșnică, cele de laude aducem ție noi robii tăi și zidirea ta, ci ca cel ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care scântăm ție. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. puterilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse minunate, mirarea îngerilor, Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor. Iisuse prea milostive, dulceața preoților. Iisuse prea îndurate, înfrânarea puznicilor. Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor. Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria. Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci minostivindu te ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să în îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni. Și te milostivește spre mine care scânție, Aleluia! înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă grăiamă. Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme fiind cu mine, au ne ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins, cu frică îți grăim. Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratule cel puternic, Iisuse Stăpâne cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorule cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine. Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine. Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine. Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Miluiește-mă, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi, care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt și îmi dă mie să cânție cu dragoste. Aleluia! Aleluia! Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea preluminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut, mort în păcate. Iisus, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisus, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine, Dumnezeu cel adevărat, și primind mâna ta cea mântuitoare a zis, Aleluia! tale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-le ai deschis ochii lui, luminează cu mina ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, e pierzătorul celor de dedesubt, e frumusețătorul făpturilor, e mângâierea sufletului meu, e luminătorul minții mele, e veselia inimii mele, e sănătatea trupului meu, Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă! Iisuse, Luminătorul meu, luminează-mă! Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul! Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

prin patimile cele trupești și prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei ce scântăm ție, Aliluia. zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe la fi stăpânul. S-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui strigând, O sana! Iar noi aducem ție cântare, grăind. Iisus, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisus împăratul cel preaslăvit, Iisuse mielul cel nevinovat, Iisuse păstorul cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata Ta, Iisuse, durirea mea nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! cuveniințe Fiului Dumnezeu, miluiește-mă. Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtătorii, prinindu Iisuse, pe pământ te-a arătat și cu oamenii ai vețuit, cel ce ești ajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta Aleluia! răsărit în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit în șelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi dobândind mântuire, mulțumire îți aducem cântând așa. Iisuse, adevărul cel ce izgonește șelăciunea, e lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tărilor, Iisuse, Dumnezeule, ce ce treci într mila, Iisuse, pâinea vieții-mi satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii mă, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat. Iisuse, acoperă mântul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dăm să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, Cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Vrând să descoperi taina cea ascunsă din vac, ca un miel spre junghiere te-a dus, Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat, și cu slavă la cerul te-ai înălțat, și ne-ai ridicat pe noi care scântăm ție. Aleluia! arătat a făptură minunată, arătându-se nou făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință greu neam acesta. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, Domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, Împărăția cea nebiruită, Iisuse, Stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, Tăria cea prea înaltă, Iisuse, Puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă! Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Dumnezeu, să ne străinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce cântăm noi, Aleluia! era între cei de jos și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o și cu învierea sa a dăruit viață celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, se lumina Iisus se repejunea minții, se bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea lasă, se pomenirea cea praveșnică, se lauda cea mai presus de ceruri, e slava mea cea prea înaltă, Iisuse, durirea mea nu mă lepăda pe mine. Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine. Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Iisuse, fără de încetare, slăvește sfânt, numele Tău în cerul strigând. Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi păcătoși pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aleluia! Aleluia! Victorii cei mult greitorii vedem, tăcând ca niște pești fără de glas, despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cu Dumnezeu, cel neschimbat, trei și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim acesta. Iisuse Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, slava săracilor. Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aduce în aminte de moarte. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisus, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Vrând să mântuiești lumea răsăritule a răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a prea înălțat numele tău mai mult decât tot numele, și de la toate făpturile cere și pământești auzi, Aleluia! cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduie sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu milință acesta. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce nuată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Cântare cu totul de umilință aduc eu nevrednicul și strigătorul, fie ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fi căci trup, care cumplit este stăpânită de diavolul și cu patim și curgie este aprins și dă-mi tămăduire mie celui ce scânt. Aleluia! de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te zgonea pe tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ceara sufletului. Așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, mântuitorul meu cel prea Isus Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile. Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, se curățește mintea de gândurile cele deșarte. se păzește minima de poftele cele viclene. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisus, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! dăruiește-mi har dezlegătorule ale tuturor datorilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine, și mă auzi pe mine cel ce scânție. Aleluia! Slăvind în vierea Ta, te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci, adică mă învrednicește șederi de-a dreapta pe mine cel ce zic. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmirezmează-mă! Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperă mântul cel mai înainte de veci, acoperă-mă! Iisuse, mântul cel luminat, în înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă! Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de a te veșnice. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! O dulce și tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foame temi, și de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care scântăm ție. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care scântăm ție Iosef, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care scântăm ție. Aleluia! puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse minunate, mirarea îngerilor, Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvit de tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea de plinirea prorocilor, Iisuse prea de întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor. Iisuse prea milostive, dulceața preoților. Iisuse prea îndurate, înfrânarea puznicilor. Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor. Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria. Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor. Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! cel mai mare și, Doamne, biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veșnică, cel de laude aducem ție noi robii tăi și zidirea ta, ci ca cel ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-ți cântăm ție. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele, cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător.'' fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavoli, capul tău pe care l-ai plecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. sfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit sfântă gura ta fața ta cea batjocorită cu pălmuil și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbinte cu lacrimile dragostei cele pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește în pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele, Dă-mi așadar, bunule, harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești, am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, nu mă rămă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău ci se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin. Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Hristoase Iisuse, nimeni n-a greșit pe pământ din vac. O Iisuse al meu, precum am greșit eu, ticălosul și rătăcitul, pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine, milostivește-te spre mine cel ce cânt. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește-te! Hristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig către Tine, o Iisuse, al meu, și mă îndreptează acum la limanul cel liniștit, ca mântuindu-mă, Iisuse, al meu îndurate, să scânție strigând, bine Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Hristoase Iisuse de mii de ori eu ticălosul, O Iisuse al meu, am făgăduit ție a mea pocăință, dar a mințit pătimașul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine, luminează sufletul meu care petrece fără de înțelegere. Hristoase Dumnezeule al părinților noștri, ci acum și purura, și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Hristos Iisus, în chip minunat și mai presus de fire, pe acela roagă ceea ce ești cu totul fără prihană, să ierte toate păcatele mele, cele mai presus de fire fecioară, ca mântuindu-mă să strig, bine ești cuvântată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește manase Iisuse al meu pe bameșul, pe desfrânata, pe desfrânatul milostive Iisuse, și pe târharul am întrecut Iisuse al meu, fapte de rușine și de ocare Iisuse. Și Tu, Iisuse al meu, întâmpinând Iisuse prea dulce Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Pe toți cei ce au greșit de la Adam, Iisuse al meu, mai înainte de lege și în lege Iisuse și după lege, și în legea Harului Iisuse al meu, I-am covârșit cu patimile eu ticălosul, cam pătimaș. Ci Tu, Iisuse, al meu, cu judecățile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să nu fi osebit, Iisuse, al meu, de slava ta cea negrăită. Să nu dobândesc, Iisuse, șederea cea de-a stânga, de dulce Iisuse, ci Tu împărtășindu-mă oilor toale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, vom odihna ca un îndurat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Iisus, născătoare de Dumnezeu, pe care l-ai purtat Marie Fecioară curată, ceea ce singură nu știi de bărbat, roagă ca pe Fiul tău și Făcătorul, să izbăvească pe cei ce alargă la tine, de ispite și de nevoi și de focul ce va să fie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratii Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin.